ahora. Ben, eh, boas tardes, a, amigos e amigas do Facho. Eh, bueno, moitas grazas por, por estardes aquí neste día tan tan atlántico, como dicía o conferencista Xosé. Eh, e grazas tamén a Portas Ártabas por cedernos un día máis o, o seu espazo eh, e nada, pois xoxe temos con, conosco a Xosé Consten La Vega, eh, xeógrafo, licenciouse e doutorouse en Xeografía pola Universidade de Santiago de Compostela no, no ano 2017 recibiu o, o 17 Premio de Ensaio Ramón Piñeiro de Ciencias Sociais e Humanidades pola obra titulado Colapso Territorial en Galiza eh, unha lectura dende o espazo da construción social do país. Na actualidade é profesor de didáctica das ciencias sociais na Universidade de Vigo e de xeografía humana na, no campus na, no centro asociado, no centro asociado da UNED en Pontevedra. Con anterioridade foi docente na Universidade da Coruña, eh, na Carlos III de Madrid e na de León. No ámbito privado traballou profesionalmente no campo do urbanismo e da ordenación do territorio Publicou numerosos artigos en revistas científicas no eido, no eido da xeografía e das ciencias sociais. En 2010 publicou en edicións Laio Vento o libro Reimaginando o universo urbano de Baltimore a Santiago de Compostela. E na súa faceta como cantautor ten catro discos publicados que fixo berrar ao silencio, Olladas dun entusiasta, Cinecismo, se Constenla ao vivo e Virada por avante. E que o mellor despois ao final vai nos sorprender con alguna bueno, vai ter alguna sorpresa algún engasallo ben, pois hoxe vai falar eh, dentro do ciclo de Economía, Historia e Realidade Social eh, vai falar sobre a teoría do colapso territorial na Galiza ben, pois eh, moitas gracias José e bueno, xa, xa os deixo con Bueno, pois eh, moitas grazas eu estou moi contento porque eh, bueno, por dous motivos esenciais, non? Por un lado porque teño eh, parte de sangue coruñesa, non? A miña nai naceu aquí, eh, pasei moita parte da miña infancia, pois cos meus avós eh, maternos, que vivían, bueno, máis tirando para cara a Praza de Pontevedra e os veráns eh, tamén algún en Santa Cristina, non? En Perillo. Entón, bueno, pois eh, sempre que veño a Coruña recordo eh, eh, moitas tardes que pasaba por aquí e, e por tanto, eh, eso é motivo de satisfacción que me conviden a, a falar eh, nesta cidade, non? Por outro lado, estou moi contento porque, nin máis nin menos, pois me convidando a Asociación Cultural, a agrupación Cultural O Facho, non? Unha das históricas, non? En Compostela temos o, o Galo, non? Eh, e, por tanto, eh, é un placer, é unha honra recibir este convite e, un, e quero agradecelo moi especialmente non? Eh, diz que eh, a Coruña non ten eh, esa tradición non galeguista, demócrata, de republicana, a xente non a coñece, moita xente, e os que os a coñecemos pois estamos moi orgullosos de facer parte dela, non? E de falar dela por aí onde onde nos convida, non? Eh, e a min hoxe tócame pois intentar suxerirvos, facervos algunha suxestión deste tema, non? Este, este concepto do, do colapso, non? O colapso territorial, non? Vamos a, a falar un poquinho de, deste termo, un termo que está moi manido últimamente, escoitase moito que isto do colapso e demais, e que aquí non é exactamente o que temos na cabeza, non? Vamos a, a partir eh, de algunhas ideas previas, non? Alguns datos, non? Eh, para contextualizar o tema. En Galiza, pois por exemplo, eh, cada semana temos unha aldea despoboada. Cada semana morre o último habitante dunha dos nosos 33.000 eh, núcleos de poboación. Non? En total temos xa máis de 3.500 baleiras, xa casi esta cifra ten cerca de 6 meses, probablemente xa chegamos as 4.000, non? por eso están en saldo, están estánse vendendo, hai xente da Alemania, xente de Suiza, xente de Suecia, non? Que merca aldeas enteiras pois para rehabilitalas e crear as súas propias eh, Arcadias, non? En outras 855, casi un milleiro máis, só queda unha persoa. Por tanto, son outras mil condeadas nos próximos meses a, a desaparición no momento que non haxa persoas desaparece a aldea, non? É dicir, físicamente queda, pero a súa vida, a súa cultura, a súa forma eh, deixa de existir, non? Eh, na última década, pois temos que un 40% dos núcleos despoboados eh, eh, aumentaron, non? É dicir, eh, eh, con estos son datos que nos está indicando que hai un proceso de despoboación que vai máis alá, non? Vai, estáse perdendo a ocupación do noso territorio, non? nove de cada, de cada dez aldeas que ficaron baleiras en 2017 eh, están aquí no país, non? Eh, esto ser primeiros en este, en este ranking pois non é unha cousa positiva aínda que partimos da base de que temos moitas aldeas temos moitas máis que en Castela ou en Extremadura ou en eh, calquera outro punto da Península Ibérica non? toda esta situación a que se debe a xente diredes pois, porque a xente morre non? a xente e non ven outra xente detrás non? ou porque temos moitas aldeas ou bueno, unha das ideas forza que eu quero transmitirvos é que o abandono rural para min é un síntoma, non? O, o despoboamento do país é un síntoma, é un síntoma eh, de que alguén sae beneficiado. Os procesos e as lógicas territoriais sempre hai alguén que se beneficia dela. Cando se construe unha autovía, eh, o mellor non se beneficia a poboación que vive cerca desa autovía, senón que son empresas as que se benefician por detrás, non? Pois a, a despoboación tamén serve para que alguén se beneficie, para, para que alguén acumule capital. Por exemplo, mm, se non hai xente no rural, se non hai xente no país, quen vai a defender o territorio, pois por exemplo, de megaminería, de incendios forestais, de parques eólicos, de, da destrucción do patrimonio, E detrás diso hai toda unha cadea de empresas que se benefician precisamente desa minería, desa, eh, de, desas grandes infraestructuras non? que tenden a destrozar o país a partir desa desocupación, non? Desa, dese valero demográfico. Non? Por tanto, cando falamos de colapso, falamos diso, non? Falamos de que hai unha serie de, de, de forzas que operan por detrás, forzas fundamentalmente económicas, externas, non? Que se benefician de que aquí vayamos quedando poucos, de que aquí haxa certa desfeita, certo descontrol, etc. Non? Pero o colapso que, do que eu vos falo non vai ser un colapso estrictamente financiero, non é un crack, bursátil, non? Non é algo que digas mm, eh, caeron os valores mm, de, Dow, de Dow Jones ou, ou de China, non? Non se trata disto. Tampouco é un colapso enerxético. Non, cando falamos de colapso territorial, non falamos que de repente as fontes de enerxía principais deixen de funcionar e, por tanto, non podíamos ter luz aquí ou non podíamos ter calefacción na casa, non? Tampouco é un colapso sanitario, non é unha conxestión. Non é que de repente demasiada xente vaya a urxencias e porta, ou que haxa demasiada xente no territorio e que de repente os servizos non funcionen, non? tampouco é un colapso climático non estamos falando do mesmo colapso climático, non é o arquecemento da cobertura atmosférica, eh, non é o deixeo dos casquetes polares, non é a subida das temperaturas nin, dos, nin do nivel do mar, non? tampouco é un colapso de tránsito da mobilidade, non é, non é que haxa atascos no territorio, non é un sinónimo, por tanto, o colapso territorial de todas estas realidades, nin tampouco un colapso ambiental, da degradación propia, pois, por exemplo, dos mares, dos bosques e demais, nin tampouco é un colapso turístico, que tendes unha imaxe da Praia das Catedrais, eh, na que vemos pues, precisamente ese colapso. Non todos queremos ir, todos queremos consumir ese, ese tipo de bens de elementos turísticos e patrimoniais. Non? E tampouco é eh, estrictamente un colapso demográfico, non quere dicir que haxa superpoboación en, en Galicia, acabámoslo de ver. Non? non é nada disto, pero no fondo eh, é todo isto. Non? Eh, o que pasa que velo direct, non hai unha causa efecto directa, senón que vamos a ter que eh, xogar coa nosa capacidade de imaginación e de relación para poder ver que detrás do colapso territorial que vos vou explicar hai síntomas de todo isto, ou ao revés, todo isto son síntomas do colapso territorial en Galiza. Non? Por tanto, quería partir destas dúas ideas previas, o concepto de que nos desangrando como síntoma demográfico e que hai unha serie de colapsos a nivel global que interfiren na nosa posición periférica ou ultraperiférica e atlántica. Non? Bueno, eu vou vos falar nesta pequena charla destas poucas ideas, non? tres cuestións previas, tres procesos e patoloxías que creo que son esenciais para comprender o colapso, a propia teoría do colapso e finalmente algunhas dúbidas mm, para saber se o colapso sirve para reiniciar a civilización de outra maneira, non? Para volver a, a ter, digamos, un espazo de ben común, non? A primeira cuestión, cando falamos de que un, un territorio colapsa, como é o que eu defendo, en realidade estamos falando da construción espacial dun país. E a construción dun país é un modelo, é un proxecto político. Por tanto, eh, se estamos en colapso é porque houve forzas políticas que operaron, que traballaron a prol deste modelo enerxético, económico e demais que provocaron eh, esta situación de colapso. Por tanto, si nos pretendemos ter un modelo, un proxecto político emancipador, debemos incluir tamén a visión espacial. A que me refiro con todo isto? Fixadevos, no proxecto político que teñen a maioría dos países das nosas latitudes europeos, non tanto nos, nos latinoamericanos que estábamos falando, existe un común denominador. Por un lado teñen un modelo económico, falase de economía. Cando educamos aos nosos rapaces, que tes que traballar para gañar cartos, para ter sustento, para ter aforros, para lucrarte, non? Para poder ter bens de consumo. Hai unha onda expansiva, neoliberal, capitalista, non? Que de alguma maneira di que temos que ter unha conta bancaria, que temos que ter unha, unha hipoteca, poder ser, hai un modelo económico. E por outro lado, por outro lado temos un relato histórico das sociedades, un relato histórico non sempre eh, verdadeiro, non, non sempre certo, pero que un relato histórico que nos mantén unidos, nos mantén como unha especie de comunidade. Non? Pois, por exemplo, en Galicia temos agora mesmo o Camiño de Santiago, non Unha, un relato histórico eh, que serve aos, aos, aos beneficios tamén económicos, aos intereses económicos, pero que de unha maneira nos sitúa nun mapa. É un relato verdadeiro, certeiro, non, pero é un relato histórico que sirve, por exemplo, ao partido que goberna para que? Para atraer xente, para atraer eh, investimento, para situarnos nun mapa, non? Por lo tanto, eh, cal é o relato histórico da maioría dos países ou nacións capitalistas, neoliberais e demais, pois foi o relato histórico da explotación, non? Das clases, non? E por tanto, eh, é unha utopía fundamentalmente burguesa. Bueno, non vou entrar en matices, non? Pero foron dos relatos hexemónicos. E houve outro relato esquecido no proxecto político, que é a lógica espacial. Claro, houve cousas que si sí entran dentro dos relatos políticos en canto á lógica espacial. Por exemplo, estamos lo vendo en Cataluña, a denominada cuestión territorial, que non é unha cuestión territorial, non é o, o que está en xogo non é o territorio, sino que é a soberanía política sobre o territorio. Non se están falando de lóxicas de mobilidade, de ordenación do territorio, de vertebración, non. Levas unha lóxica política, espacial a política, por qué? Fundamentalmente para ter unha fronteira, para establecer os lindes dunha soberanía nacional. Ben, preguntemos a nacións que non teñen territorio Non, non, non nacións en Estado, senón nacións en territorio. Por exemplo, a nación xitana ou os afroamericanos, non? Non teñen un territorio de seu, son comunidades ou eh, os sionistas, non? Son, son comunidades nacionais que non, ou, ou colectividades que non teñen un territorio propio, non, non teñen esta cuestión territorial, son artificiais, non? a división política administrativas os concellos, as provincias nos estamos sempre pendentes de que, que as deputacións teñen que desaparecer que os concellos non se adaptan á nosa lógica de vida que temos que recuperar o mapa parroquial que hai que recuperar a bisbarra este debate está no, no, no proxecto político e Javier de Burgos tiñou moi claro cando fai a división provincial eh, para Isabel II era unha división de control xeoestratégico para pagar impostos e, e para ter, digamos, un padrón e demais, non? E por último, nesa lógica espacial, nalgúns países teñen un proxecto político que incluen unha certa axenda ambientalista, ecologista, se queredes, non? E debo dicir, debo dicir eh, que unha das miñas teimas a nivel de militancia política foi que as forzas políticas nas que eu milito, militei ou milite, ou, ou milite no futuro e inclúan esta axenda espacial, que non son estas tres cuestións. Por que? Porque mesmo as forzas da esquerda nacionalista, as forzas socialdemócratas do espectro, digamos, non neoliberal, non foron capaces de incluir a lógica espacial nos seus programas, nas súas axendas, non? sino que se quedaron nestas cuestións pois que son máis xeo, xeoestratégicas, non? Probablemente no nacionalismo, E aí basta en que os grandes pensadores contemporáneos do nacionalismo galego foron economistas, historiadores, lingüistas, non? Que si tiñan un relato económico, si tiñan un relato eh, cultural, histórico e demais, pero probablemente non tiñan ese relato máis espacial que, insisto, non é o territorio eh, entendido como cuestión territorial, división política administrativa ou conciencia ambiental. É outra cousa. Entón, que diantres é o territorio? E esa é a segunda cuestión inicial. Bueno, puxen vos aquí dúas, dúas obras nas que a xeografía ten algo que dicir nos proxectos políticos, non? Eh, la geografía é un arma para a guerra, un libro brillante dos anos 60, un clásico, non? de Yves Lacoste, que explica por que os Estados Unidos de América perderon a guerra do Vietnam, non? Por un descoñecemento absoluto das lóxicas eh, espaciais, non? Non sabían nada de como funcionaba ese territorio, por tanto era imposible conquistalo. E outro que se chama Geography Matters, a xeografía importa, de Dorin Massey, non? Por tanto, que falamos cando falamos de incluir o, un, no, o territorio nun proxecto eh, político, de que falamos, non? Pois falamos dun territorio que non é soporte que non é suxeito pasivo, que non é un escenario. Un escenario de que? De sectores produtivos. Non é o escenario do sector industrial, non é o escenario do mundo urbano ou rural, non é o escenario do sector enerxético, non. O territorio ten ritmos, o territorio ten as súas propias características de vida. Non? Esta noción de territorio como soporte, como escenario, ven do chamado tempo do desarrollismo, Mm, dos anos 60 de, en España que de alguna maneira o que fixo que foi eh, entender o territorio a partir do que dicían os científicos da, da ciencia regional francesa non? Perú e demais non? establecendo como rexións mm, isotrópicas, chairas isotrópicas, sen matices, sen diversidades, sen todas totalmente regulares, nas que despregar mm, forzas produtivas, forzas económicas, para extraer un lucro non? e ademais incluir unha cousa que estaba falando antes eh, previamente non que era o tema das dualidades enfrontar os territorios a partir de aquí o territorio comezou a enfrontarse entre o urbano e o rural eran cousas distintas mentira son todo parte dun mesmo sistema non necesitanse un ao outro, non pode vivir o urbano sen o rural, ten que existir unha certa corresponsabilidade entre centro e periferia, non? empezamos a, a, a facer que as partes peleen entre elas, non? Entre o norte e o sur, entre o leste e o oeste, non? Coñecer e clasificar un territorio, por tanto, non é enfrontalo, sino que é diagnosticalo, é describilo e é coñecelo. Aquí tendes dúas imaxes que eu creo que son eh, míticas na coñecemento histórico do territorio galego. Por un lado, o mapa de Fontán, O primeir, a primeira carta xeodésica, xeométrica, non? Que hai eh, de Galiza, sabedes que é feita como se fixo, a cabalo, tri, por triangulación, non? E con estacións eh, totais, non? pois eh, as similitudes coas imaxes actuais que están feitas con radares, con eh, GPS e demais, pois é eh, moi evidente a súa similitude, non? E o primeiro diagnóstico mm, de Galiza que ven de fora, non? é curioso. Este é o mapa do réxime de Agras, das paisaxes agrarias de Abel Bouillet, non? Un xeógrafo francés. Cando a xeografía galega estaba dominada polo Opus Dei, non? Mm? eh, o Departamento de Xeografía en Santiago eh, non tiña unha visión científica da xeografía, sino que era unha, unha visión dunha xeografía descriptiva, eh, acientífica, ideolóxica, non chovinista, non? De, de, como unha rexión de España, non? Pois de repente chega un xeógrafo francés coa súa tendencia moito máis aberta e é o que diagnostica eh, a riqueza agrobiolóxica do país, non? E como vedes, inclúe as partes urbanas, e todos os nosos núcleos de poboación eh, responden a unha paisaxe agraria. Que quero dicir con isto? Que nós podemos ter clasificar unha clasificación do territorio, unha definición do territorio, pero non como un mero soporte, sino como unha cuestión integral, non integrada, unha forma de coñecer o territorio e as súas lógicas. non? Por último, para entender a teoría do colapso, eh, eu vos propoño que entendamos o territorio como un sistema un sistema aberto, un sistema que ten unha matriz territorial, unha matriz territorial, non? Que é isto? Pois é un corpo orgánico onde hai distintas partes. Si nós quixéramos analizar esta fotografía aérea do ano 1956, vedes que unha foto do bo americano, non? Ese bo americano que Franco pacta cos americanos precisamente nese proceso de deixar atrás a autarquía e comenzar a modernizar o país, non? Pois, se nós quixéramos facer un análise desa matriz territorial, conviríamos, ou eu vos propoño, que entendades que no territorio hai tres tipos de elementos nada máis. Hai un sistema productivo, que eran as agras, os eidos productivos. Todo, todas as parcelas que tenes aquí dibuixadas, non? este eido que teño aquí dibuixado, pois está aquí nesta parte da imaxe, sur, non? Pois aquí tendes o que é, digamos, unha célula do noso sistema territorial, non? Temos un sistema productivo, o eido, que está normalmente eh, rodeando a que? Ao sistema de asentamentos. Aquí hai unha aldea. Unha aldea que está aquí, outra está aquí, outra está aquí. Non vedes que polo medio non hai casas, solo hai agras produtivas, solo hai eidos produtivos. Dentro do sistema produtivo incluímos o monte, aquí o tendes, non? O monte forma parte, formaba parte na nosa matriz territorial xenuína, singular, a que herdamos, non? Formaba parte mm, desta matriz territorial cunha función social, non? Que non era só agrobiolóxica, senón tamén de, de, de funcionamento, non? E por último, un sistema, de, un sistema viario, os camiños. E os camiños eran solidarios, do sistema productivo, que era o principal. Aquí probablemente había un pequeno castro, eh? xa de vos que aquí hai unha, unha zona de monte, aquí hai outra zona de monte, por tanto, ten lógica, é lexible, é unha realidade que nos permite decir aldea, sistema productivo, sistema de camiños, e todo funciona en, en, en, en reciclaxe estacional, todo funciona en simbiose, anual, non? E, de alguma maneira, hai un coidado deste, hai un, hai un uso casi constante de, deste tipo de matriz territorial. O colapso que vai a ser fundamentalmente a desvertebración deste da matriz territorial, a artificialización, a descomposición desta matriz territorial sustituída por outro tipo de procesos, non? Eh, provocada por que? Fundamentalmente polo despregue das forzas de acumulación capitalista no país. Imolo ir vendo, non? Cando comeza eh, esta descomposición? Pois cadrando con esa ortofoto. Esa ortofoto que acabamos de ver, esta foto aérea, é unha foto aérea que nos sinala o país probablemente da posguerra, porque entre o ano 40 e o ano 55 apenas hai un desenvolvemento urbanístico, non hai un desenvolvemento de infraestructuras, por tanto, estamos diante da foto probablemente dos anos 30 Ben? A partir do, do ano 56 sucede unha cousa. Sucede que aparece unha lei do solo. E esa lei do solo, aí está a explicación, é moi simple de entender. Vai a, a, a permitir aos bancos que nos hipotequemos. É dicir, eu teño unha parcela e nesa parcela a lei do solo deixame edificar. Entón eu non teño cartos para edificar. Que fago? Vou ao banco e o banco, por primeira vez, vaime dar os cartos a plusvalía exante, non? Vaime dar os cartos para adiantado, a cambio de irlle pagando, eh, para poder edificar. Este é un cambio brutal na conciencia dos galegos e das galegas, porque de repente a nosa parcela, que antes só tiña un valor de uso, agora vai a empezar a ter un valor de cambio. Vai a ter unha expectativa financiera, unha expectativa económica. De repente podemos mercadear, mercantilízase polo tanto o territorio. Que sucede fundamentalmente? que como non hai lei do, como a lei do solo non, non prevé eh, plan xerais, que sucede? Que ti vas facendo e de repente dis, bueno, vou a facer unha, unha casa na miña, nesta parcela eh, eh, que teña, pois por exemplo, no soto un soto grande hm, porque me interesa que colla o camión que me colla un camión por se si acaso que ahora a partir dos anos 50 60 vou a ser repartidor ou vou a ser camionero e por tanto un soto un grande, alto, non? No primeiro piso vamos a vivir nós, eu e máis a muller, non? No segundo e no terceiro, bueno, vou facer dous pisos por si a, a nena ou o neno queren vivir, e entón xa teñen o problema da vivenda solucionado, e logo o seguinte piso fallado, pois mira, sempre teño que guardar as patacas, ou teño que estender a roupa, ou quedame de, do que era o fallado tradicional, non? E así temos pois as construccións que temos no país. E ademais, onde se van a facer esas casas? Pois non se van a facer onde se facían xenuinamente nas aldeas, sino que se van a empezar a facer nas parcelas máis productivas, as mellor orientadas, as que teñen acceso a auga e as que teñen acceso a unha estrada. É o que se chama o proceso de protodiseminación, os carreteiros, a aparición de construcións silladas en eidos productivos. Ocupan, de repente, todas esas parcelas que antes eran agrícolas. Empézase a descompoñer o territorio, non? Empézase a urbanizar o rural, logo veremos como, e empezan o crecemento das grandes cidades a través dese éxodo rural e dunha certa colmatación, non? Aquí tendes a foto aérea de 1956, isto é cerca de Cerceda, e vedes que é moi lexible o territorio, non? O ferrocarril as aldeas, perfectamente colmatadas, non hai casi casas fora das aldeas, as agras produtivas, ben, traballadas, non hai non se ve que haxa abandono. Non? Hm? Por, por, esta é unha esta é unha zona pasteira, é unha zona eh, de pasto no inverno e eh, cere, cerealeira, non? Fundamentalmente de millo, de forraxe, non? Para eh, no verán, non? O río, vese absolutamente perfecto, non? Como vai o río coa súa e vegetación de borde e o monte que ocupa masas, digamos, máis altas, máis escarpadas, pero como vedes non é un monte frondoso, é un monte baixo. Por que? Porque está en uso. De aí sacamos leña, de aí sacamos fento para, para, para as cortes. E dominado por dúas vías, nada máis. O proceso de descomposición en que consiste? Nisto. É dicir, de repente o que temos é En primeiro lugar, chama a atención a proliferación de camiños, a concentración parcelaria, non? A proliferación de camiños por todas partes. A, o, o medre das, dos grandes contentores infraestructurales de comunicación, non? De repente aparecen matas de vegetación frondosa. O río xa casi chega, podemos ler porque acabamos lo de ver na anterior foto, non? Pero sobre todo non vos dá a sensación que é como se si colléramos un paquete de lentellas o ciscáramos mm, sobre a foto anterior e de repente aparecen casas por todas as partes, dominan de repente ese territorio, non? É un territorio moito máis moito menos lexible, moito menos comprensible. Non hai unha lógica, A lógica é a lógica residencial. Xa non é a lógica do sistema productivo agrario forestal. Agora o que interesa é a casa. Xa non é a lógica das aldeas, é a lógica do unifamiliar, da privacidade. Certo individualismo é aquí detrás desta foto, non? Creo que é unha imaxe que, de alguma maneira, establece perfectamente eh, o que eu vos intento trasladar, non? Eh, ademais, esta bancarización exante das plusvalías que vos falaba antes, non? eh, vai a darnos unha primeira patoloxía que é a patoloxía do urbanismo ciclotímico e das edificacións autistas non? eses núcleos de poboación antes falamos de Cerceda pero podíamos falar de Melide, de Carballo de Vimianzo decir, son cabeceiras comarcais que de repente teñen un urbanismo laxo teñen prácticas urbanísticas eh, descoidadas non? que e moitas veces son redes clientelares vai facendo alcalde, teño aí unha parcela, quería construir, bueno, vai facendo, non teño permiso. Bueno, home, cando se che din algo fala comigo, que falen comigo e tal, non? Esa é a práctica urbanística dos anos 60 e 70, non? Dando lugar perdoade, deixademe, a este tipo de realidades, non? Este é un modelo típico do país eh, nos anos 60 non? Dun, dunha planificación dunhas, dunhas normas subsidiarias dos anos 60 ou 70 en este caso eh, volve a ser Cerceda non? que fixemos con isto? estamos lle dando dereitos de edificación a todos os propietarios Hm? bueno, este é o modelo esta é a realidade, isto é o que se fixo é dicir, Nos tiñamos un modelo pensado que era outorgar plusvalías para facer aquí baixo máis 7, baixo máis 6, baixo máis 5, baixo máis 4 e logo cidade xardín eh, nesta especie de ordenanza digamos, máis de eh, casas illadas e en realidade o que temos é que os núcleos non acaban de desenvolverse. Por que non acaban de desenvolverse? Porque o modelo desarrollista, ese modelo de bancarización, non responde ás demandas, aos, aos intereses dos veciños. De tal maneira que temos mmm, baixo máis sete aquí e aquí ao lado probablemente, ahora comprobaremos, pois temos ovellas. Non? Aquí temos baixo máis 5 e detrás pois teremos, agora veña a época dos grelos, pois teremos un, unha, unha zona de cultivo de grelos, non? Probablemente aquí pois temos unhas naves eh, que son silos e detrás pois teremos un eh, xacemento arqueolóxico, non? É dicir, hai estas eh, digamos, realidades que son realidades artificiais que dan lugar a este tipo de realidades que todos coñecemos, isto que denominamos edificacións autistas, non? Aquí tendes un baixo máis sete sin acabar, non? ¿eh? totalmente vivindo, convivindo con vivenda tradicional eh, dos anos 60 e que pois aquí tendes a, a os repolos ou as berzas ou que sexa, non? Aquí tendes as ovellas e demais e, e o monte, é dicir, dá, dá, dá unha sensación de artificio, dá unha sensación de, de falta de lógica, non? De falta de, de vida orgánica, non? as traseiras, non? Con esta arquitectura kitsch, non? Os, os canastros eh, artificiais que non ao lado dun invernadoiro eh, plastificado, non? E probablemente detrás pois unha corte ou o que sexa, non? E edificacións que esperan por outras para ser para continuar a, fi, a, a, a fila de edificacións, non? Sinón porque temos estas baixantes que agora se pintan en moitos sitios, non fan grafitis e demais, con patios interiores que, que esperan que teñan o seu amigo, non o seu edificio que acabe por facer ese patio interior, ese patio de luces, non? Son edificacións, bueno, con, con as típicas, non, reformas e reutilizacións duralita que son tan míticas da, do, do noso paisaxe, non? O segundo proceso, non? Despois das cuestións previas, despois da primeira para, eh, despois da primeira eh, patoloxía, pois temos unha segunda patoloxía que comeza nos anos a finais dos anos 80, cando as cidades están mal, están mal cuidadas, empeza un proceso de desconcentración demográfica. Xa non vai a ser o crecemento urbanístico do rural, sino que estamos referindo ás zonas metropolitanas. Fixadevos, un médico fixe unha comparación entre o que é un melanoma, un cancro, non? Eh? E unha imaxe da Illa de Calor, en este caso, isto é Madrid, non? Da urbanización difusa, de como vai medrando eh? a urbanización difusa. E fai unha comparanza da imaxe, non? Se eu vos dixera que isto é unha imaxe satélite dunha mancha urbanística, dunha gran cidade, probablemente eh, diríades, pois sí, creo isto, non? E, pois, eh, o, non só so, son similares, e na imaxe, senón que os, eh, os, os síntomas son iguais, non? O melanoma ten un crecemento rápido e incontrolado, a urbanización difusa é un, é un desenvolvemento urbanístico movido por afáns de lucro ilimitados, por tanto, é rápido e incontrolado. Indiferenciación de células malignas, envío de anacos da cidade ou infraestructuras a puntes afastados, é dicir, teñen as súas similitudes, descoñecidos, non? O que dá lugar a un modelo de ocupación que se pode denominar parasitaria. Bueno, volvemos ao mesmo, non? Aquí tendes eh, o modelo tradicional de ocupación do territorio, non sei se vedes as manchas marróns. Esas son as aldeas en 1956, non? 1986, primeira camada de edificacións. 1994, aí parase un pouco, son as azuis, 2010. Non? volvemos a, a, a manchea de lentellas ciscadas non sobre o territorio dando lugar a esa parasita a, a, esa, a ese proceso de parásitos non de, de que de repente sin moita orde sin moita concreción eh, aparecen estas realidades eh, malignas non do territorio por qué? porque cada casa quere un punto de luz cada casa require abastecemento e xenamento puntos de enerxía eh, queren servizos, recollida de lixo, etc, etc, e isto é custoso, non? Custoso non só en termos económicos, sino tamén en termos espaciais, non? Bueno, por falar un pouco do, do colapso, non? Todo isto que vos acabo de contar, esta descomposición do territorio, dá lugar a unha serie de trazos espaciais do colapso en Galiza. En primeiro, o primeiro, eh, as agresións cara ao medio ambiente e ao patrimonio. Cada vez que se construe unha infraestructura, a empresa eh, que leva a cabo as obras acaba levando por diante pois un miliario, un, un, un ecosistema endémico, isto é moi habitual, non? Os síntomas demográficos, concentración da poboación no, no eixo atlántico, o despoboamento e o avellentamento, non? No parcelario, un parcelario cada vez máis fragmentado, eso chamado minifundismo, non me interesa tanto a nivel físico como a nivel mental, non? O, o minifundismo mental que temos moitas veces en Galicia e un proceso de homoxinización, todas as parcelas sirven para o mesmo, perderon toda esa lógica anterior productiva, o exterminio do mundo rural, cada vez máis perdemos esa cultura popular, xa non sabemos cando se pon cada cultivo, xa non sabemos eh, para que serven os utensilios, as agras e demais, non? e o papel das infraestructuras que tenden a xerarquizar e a segregar o espazo. Perfecto, temos un ave de aquí a Madrid, pero non o podemos utilizar todos. Segregamos, por tanto, aqueles que poden mm, permitirse ir a Madrid en ave e os que teñen que seguir indo pois, en, en, en medios máis modestos, non? Cunha salvedade, ademais, nos vamos de Coruña a Madrid, pero non sabemos por onde pasamos. Descoñecemos os lugares polos que pasamos E isto de Coruña a Madrid pois ten certa lógica, pero que os rapaces que van de Compostela a Ourense tampouco saben por onde atravesan, porque vales, porque localidades, porque núcleos, non? Chegamos moi rápido, en 37 minutos, pero descoñecemos o que atravesamos, non? Probablemente non tería ningún risco a nivel económico que houvese unha parada en Lalín, por exemplo, non? Tardaríamos 10 minutos máis, pero daríamos un servizo moito máis, menos segregador do espazo, se temos unha parada na Lín poderían ou coller ese tren pois a xente do Carballiño a xente eh, de Chantada a xente que terían que ir a Lín non? e por último unha crise do urbano as cidades non son alleas a todo este proceso de colapso hasta agora estivemos falando do rural pero que acontece no mundo urbano Todo isto dá lugar a unha perda de complexidade. E esta perda de complexidade, desculpade, eh, é o que me serviu a min para establecer a teoría do colapso territorial, non? Fundamentalmente grazas a mm, esta eh, frase, non? Hai un xeógrafo, Jared Diamond, que dixo eh, o fenómeno do colapso constitúe unha forma extrema eh, de diversos tipos de decadencia máis suaves, é dicir, o paulatino proceso de descomposición, o sumatorio de todos esos procesos daban lugar a unha perda de complexidade, non? Unha perda, digamos, eh, da diversidade do territorio, non? E por tanto, nesta diapositiva, non? O que temos é o, a constitución dun territorio menos humanizado, non só en termos demográficos, sino que o que se perde é os usos sociais do espazo. É dicir, antes íbamos ao territorio a algo, porque tiñamos un coñecemento, tiñamos un vínculo simbólico con ese territorio. Agora vamos a devoralo, a consumilo. Non temos esa, esa, esa querencia, non? esa identidade. Non? E un territorio menos biodiverso, tendente ao abandono. E aí entra todo o tema da eucaliptización, dos incendios, da desaparición das especies autóctonas. Por qué? Porque son, o, o, son modelos que, ten, que son modelos empresariais. Non? Este é un proceso irreversible, é un proceso insustentable. Son preguntas, non? Para min sí, non? eh, retroceder no tempo a, a, a foto do 56 é moi complicado xa non vamos a poder eh, retrotraernos aí insustentable, por suposto, non isto non pode, non vai aguantar, este modelo non vai aguantar moito máis no tempo. Eh, de feito xa están falando que no 2030 vamos a ter serios problemas eh, co tema da turistificación, mm, das súas consecuencias habitacionais, Mm, nas cidades galegas é moi complicado vivir de aluguer. Os precios son altísimos por culpa dos B&B, todas estas cuestións do turismo, non? Terceira patoloxía que se chega co século XXI, o modelo depredador do territorio. E aquí onde falamos de procesos máis descoñecidos, como a banalización, a turistificación, a xentrificación, a expulsión das clases eh, medias e baixas do centro das cidades, non? Eh, e ese proceso de construir un territorio artificial, paseos marítimos, cidades da cultura, parques, non? Eh, camiños de Santiago, eh, portos deportivos, praias fluviais, son é unha nova produción do espazo para que? Para ser consumido. É o que se chama o modelo depredador do territorio. Fixadevos, Nos temos un mapa de Galiza, que este fixeno co profesor Vence xa hai tempo, no ano 2008 ou así, Temos un territorio no que sobreviven a, a, a división política e administrativa dos concellos. En cada concello vivimos unha serie de xente empadroada, que somos poboación de dereito, non? Pagamos aí os impostos, o imposto de o IBI, o... E, sin embargo, nós non utilizamos só o noso concello, vivimos nun sitio e traballamos noutro. Este mapa mostra os fluxos de mobilidade laboral obrigada. Eh, Temos constancia de que hai xente que vive en Cangas e traballa en Burela. Cangas de Burela? Claro, é o sector industrial, non? É dicir, e, e vai todos os días... De Cangas a Burela. De Cangas a Burela, non? Este, este é o máis eh, frenético non dos, dos movimentos non pero que queremos trasladar con este mapa que o territorio hoxe en día ten unha lógica eh, absolutamente ciclotímica absolutamente artificial absolutamente eh, incomprensible. Esa pregunta que acabas de facer de, de can a saborela é que é incomprensible aos ollos da, do sentido común. Pero aos ollos do mercado eh, laboral, neoliberal, capitalista, de explotación, é totalmente comprensible. Por que? Porque hoxe en día o traballo está como está. Non? E eso require moitas veces que che poñan nas ofertas de traballo in, indispensable mobilidade, capacidade de mobilidade. Non? Eu mesmo vivo en Compostela, Douglas en Ourense e en Vigo. E hai días que experto en Compostela, paso o día a mañá en Ourense, a tarde en Vigo e volvo a Compostela. Son eh, 300 km, 300 e pico km aos días que me toca, non? Pero bueno, eu me, some, me autoexploto a esa explotación territorial, a esa explotación da mobilidade, non? Por tanto, un territorio artificial. Paro en algún sitio, non porque levo un tupper, non para comer en ningures. Eh, coñezo os, a xente, os lugares que atraveso, non porque vou por grandes eh, eh, autopistas ou autovías. Eh, xa non é aquelo de boa a Madrid vou a parar en Becerrea a comprar unhas costilletas ou un... non, eso, eso acabouse, non? É dicir, os coches tamén nos, nos propiciaron. E ademais, vou en transporte privado non? Non vou en transporte público, non, non temos esa, ese servizo, non? A artificialización completa dos modos de vida levados á lógica espacial, non? E por outro lado, o espolio do país, a depredación absoluta, non? A depredación eh, que o axente do mapa crítico de Galiza do ano 2012 puxo de manifesto, non? Estes son todos eses puntos que vedes aí polo país, son eh, agresións contra o territorio do, de Galiza. Non? Minas, hidroeléctricas, saltos de auga, vertedoiros, procesos, digamos, que eh, nun dos libros máis recentes de, de Beiras, pois falaba de todos estes procesos, non? espolio enerxético, espolio financiero, exterminio do campesiñado da xente mariñeira, escravización das clases traballadores e expatriación forzosa de, de xeracións de mozas, non? o desmantelamento e privatización dos servizos públicos e sociais, o endocidio cultural e lingüístico, o ecocidio ou agresión criminal ao medio ambiente. E, por último, o feminicidio, non? que tamén é unha, é unha lacra que a, ah, está ter territorializada non? tamén. Por tanto, esta é, digamos, o gran, a, gran, a terceira grande patoloxía que alimenta ao colapso, non? Bueno, vou saltar esta. E isto deume para construir xa moi rapidamente, non? Para deixar algo de tempo a, a, mm, ao debate, se queremos, unhas cuestións problemas, non? A cuestión demográfica, concentración e avellentamento. Aquí tendes as grandes cidades galegas e como son cidades que teñen un problema de entrada de poboación vinculada, poboación vinculada é a poboación de feito, os que van a traballar, non? con sobre todo as, grandes, as tres grandes cidades ou núcleos, digamos, político-administrativo, teñen un problema de xestión, non? coa poboación vinculada. En segundo lugar, pirámides de poboación avellentadas. Fixade vos que o azul son os menores de 16 anos nas cidades galegas, non? Por tanto, temos un problema mm, digamos, eh, de perda de humanización das cidades, non? eso que se fala de que as cidades non teñen ese problema ademais, estamos a punto de velo non? desequilibrio territorial non? Eh, o excesivo desenvolvemento do eixo atlántico as grandes capitais e zonas metropolitanas do eixo atlántico e sin embargo a despoboación do interior non? Un, un interior que está en vías de exterminio non? A moderada potencia económica. Aquí tendes eh, os principais datos económicos por sectores e como o sector servizos, sobre todo a hostelería, o turismo, a, as grandes eh, superficies comerciais dominan eh, eh, o sector económico das grandes cidades. A agricultura e pesca hoxendía é o 2% do PIB galego, non? É dicir, eh, absolutamente nada e ocupan tamén o 4% da poboación non activa a mobilidade, acabámoslo de ver, non? Os fluxos de mobilidade, a homoxenización do deseño urbano. Aquí tendes a vosa cidade. Saberíades dicir cal é? Esta, non? Arriba, esta, esta de aquí. Pero bueno, eh, que se parece moito a Xixón, parecese moito a Bilbao, e eh, parecese moito... Eh, cal era esta? A Santander a Santander. Non é dicir, ao final temos non hai diferencia, perdemos esa diversidade, perdemos ese, ese sentido da, do, do vínculo emocional, non? Isto que era unha zona pois é, eh, é, eh, mítica, non icónica da cidade, non? E patoloxías sociais e culturais, solo falo dunha, non? A perda de galegofalantes nas, no mundo urbano, non? Eh, esta desfeita, non? fixadevos como eh, os que falan sempre en galego, bueno, Santiago unha illa de calor en este caso, porque está a universidade, e, bueno, aquí tamén hai universidade, pero me refiro, eh, se, se, se, se, a mancha negra está en, en crecemento, non? Por tanto, temos unhas cuestións que, eh, bueno, aquí é o que son as, son as definicións de colapso. Quedo meco coa que de Carlos Taibo, vou vola ler rapidamente porque me parece moi interesante de todo isto que acabamos de, fa de falar que é o colapso? o colapso é un golpe moi forte que muda moitas relacións a irreversibilidade do proceso conseguinte profundas alteracións no que se refire á satisfacción de necesidades básicas a alimentación, por exemplo non? cada vez nas cidades e no territorio galego non sabemos que, que é o que comemos non? reducción significativa no tamaño da poboación humana cúmplese non? Unha perda xeral de complexidade en todos os ámbitos, acompañada dunha crecente fragmentación e dun retroceso dos fluxos centralizadores. A desaparición das institucións previamente existentes, autoanemia, non? E, en fin, a quebra das ideoloxías legitimadoras, a esquerda fundamentalmente, e de moitos mecanismos de comunicación da de antecesora, sindicatos, agrupacións culturais, etc. etc. Non? En resume, e xa acabo, O sistema territorial tradicional que nos tiñamos, o réxime de agras, que baseaba no eido productivo, na productividade agrícola o seu sistema, é sustituído por culpa do capitalismo, por culpa do despregue da lógica do mercado, polo sistema territorial actual, donde domina a diseminación, esa proliferación de vivendas por todos lados, e a accesibilidade. Queremos chegar a todas partes o máis rápido posible. É o novo mercado do traballo vivamos donde vivamos, queremos nos desplazar rápido, non? Perdimos eh, a aniquilación do espazo mediante o tempo. Perdimos a lógica do, do territorio, non? Eh, esto dá lugar a unha serie de procesos e fenómenos, eh, como poden ser a adaptación do territorio a novos procesos sociais, como por exemplo o turismo, ou como por exemplo o consumo, etc. Non? Un exemplo rápido. Outro día, na estación de tren de Ourense, había un anuncio do próximo partido do Real Madrid no Bernabéu non anunciaban o Ourense Club de Fútbol nin o Celta de Vigo, anunciaban o Real Madrid. Por que? Porque cada vez máis vamos a estar sometidos a que colla vostede un tren que en dúas horas está en Madrid e ve un partido de verdade, non? Eso é o que nos están levando a, a, a creer, non? Dando lugar a que? A esa perda de complexidade, menor biodiversidade, menor humanización e un proces, pro, problema esa perda de diversidade drástica en pouco tempo que fundamentalmente o colapso. Cunha cuestión a maiores que nos convertiron en robots. Xa non entendemos as lógicas do territorio, non, non somos capaces de predecir o que pode suceder. Non como eu recordo os meus avós que sabían cando iba a chover, cando iba a, a xear, en fin, tiñan esa percepción territorial adquirida. Non? Esta semana retella, esta semana eh, barniza as xanelas, esta Eso perdeuse, non? Somos seres non cognoscentes, non? Última. Eh, dixemos hai un momento unha frase. Unha das lóxicas que Marx nos dixo do capitalismo foi que significaba a aniquilación do espazo mediante o tempo xunto coa explotación, xunto coas plusvalías, xunto coa loita de clases, xunto co discurso económico e histórico, non lle fixemos caso a esta última, non que O capitalismo é a aniquilación do espazo mediante o tempo. É dicir, entre Coruña e Madrid hai 600 km, pero xa non. Agora hai 3 horas, ou 4 horas, ou que nos leve. Medimos o, o espazo en tempo. E eu aínda diría máis, nin sequera hai 4 horas, hai 100 euros. O que nos separa de Coru entre Coruña e Madrid non é unha cuestión nin espacial nin temporal, sino de capital, non? Por tanto, eh, a miña proposta é utilizar isto do colapso como unha oportunidade. Pero como? Pois emancipándonos espacialmente. Témonos que emancipar socialmente, témonos que emancipar culturalmente, económicamente, pero tamén espacialmente. Temos que conseguir que o noso territorio volva a significar algo para nós. E non só como unha cuestión identitaria, ai, Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, si, sí, moi ben. Non, como fan os indígenas latinoamericanos, non? Que lle chaman a terra Pachamama, que lle chaman terra nai, que significa algo orgánico para eles, é parte deles, non? Como conseguimos isto? Bueno, fundamentalmente atendendo que o dereito ao territorio. Ao territorio e do territorio. Unha das cousas que temos que facer é renunciar ao territorio. Hai que deixar o territorio tranquilo un pouco non seguir pensando en que podemos construir máis, que temos que eh, renovar todo e demais. Non, vamos a des, vamos a contentarnos co que temos e con eso que se recuperen certos biorritmos. Coa, co, con que? Coa emerxencia de novas soberanías. Temos moito que aprender dos coidados que ten, por exemplo, a xente maior entre ela, ou, da, ou dos coidados que teñen os feministas, as feministas entre elas, como podemos ese tipo de cuidados, non? Pois eh, eh levar ao territorio. Eh, e ademais, coa soberanía enerxética, coa soberanía alimentaria, coa soberanía eh, paisaxística, non? coa soberanía, por exemplo, da recollida de, residuos, que cada quen se faga corresponsable de todo isto. Non? Un exemplo moi claro, a soberanía espacial practicámola todos. Por exemplo, os que vivimos nunha comunidade de veciños, nun edificio, eh, eh, o ascensor non é meu, pero non me gusta que este estropeado. Non me gusta que este, digamos, con grafitis. Teño unha conciencia que é, non é privada, estrictamente, sino que é da propiedade horizontal. Como poderíamos levar esa lei da propiedade horizontal ao cuidado do territorio, non? E por último, reinventando os lugares reinventando os lugares, volvendo a crear vínculos afectivos, vínculos emocionais co eh, o territorio. E iso faise desde a escola. A xeografía, a historia, a ciencia, as ciencias da natureza, que ensinan na escola? Ensinan vínculos emocionais cos lugares, co territorio? Non. Ensinan taxonomías, clasificacións máis ou menos xenéricas, que hoxe en día podemos aprender de outro xeito, non? Pero non lle dedicamos tempo pois aquilo que facían os mestres da Institución Libre de Ensinanza, non? As saídas de campo, a recoñecer os procesos, a tocar, non? Eu sempre lles poño o mesmo exemplo aos meus alumnos, non? Preguntarlle aos nenos, por que hai crecidas cando chove? Ou por que hai incendios na túa aldea? Esas preguntas son as que nos van a conectar coa reinvención do lugar, con esa reinvención emocional, vínculo, non? Pero para iso, esa emancipación espacial pois nos debe levar a un novo ciclo civilizatorio. En que consiste ese novo ciclo eh, eh, civilizatorio? Pois en relacionarnos en pé de igualdade coa natureza entre a humanidade e a natureza, temos que crear un vínculo non de dominación. O gran, a, a, o gran avance da revolución industrial do século XIX foi a humanidade ten as ferramentas para dominar a natureza. Hasta que hai un tsunami, pois ese, esa lógica hexemónica que forma parte do proxecto político do que vos falaba ao comezo é o que temos que resetear non? e empezar a pensar que a natureza non é algo ilimitado, non é algo que podamos eh, dominar, sino que forma parte de nós. Imos ter o territorio que sexa reflexo de como queremos ser nós como persoas. Non? E ese é a nova, o novo ciclo civiliza, civilizatorio que o colapso nos dá oportunidade de construir. Non? non sei se falei moito, non sei se dixen moitas cousas eh, pouca pouco interesantes ou pouco importantes, pero agora se queredes, pois abrimos un, un debate ou o que queirades e, e falamos. Vente para, vente para aquí. Na miña opinión non é tanto unha pregunta, senón sí, sí. iniciar unha reflexión. Vamos a ver. A mí me plantea isto a nivel territorial que Galicia é inexistente porque que toma decisión a soberanía sobre este territorio non está aquí é decir, Galicia territorialmente es territorio de Madrid, porque Madrid es España, los demás territorios ocupados. Y no simplemente políticamente. Yo, vivo en Madrid, que no vivo. Estoy contigo, y este fin de semana, nos vamos a tomar unos cabritos a, Burgos. Y podemos ir a Burgos, tomar el cabrito, y volver a Madrid, tenemos el AVE para Madrid. Uh -huh. Y después, por este domingo nos vamos unos pescaditos a Sevilla. Tenemos el AVE, íbamos a Sevilla a tomar pescaditos. Pero resulta, para no hablar de Galicia, que de Burgo a Palencia, un burgalés non pode facer eso, nin de Burgos a mismo a Santander, para tomar pescadito o para ir a tomar cabrito. Entonces, pero sí un, un Madrileño. pequeño burgués, un comunal, que tenemos asentados en Madrid. Por lo tanto, eh, creo que no tenemos que empezar a replantear que España es un fecho inexistente, salvo que en Madrid, que en Madrid. Y eso obedece a lógicas de concentración de capital. Aquí, aunque, en mi opinión, Estado español, que una provincia del protectorado norteamericano, que la Unión Europea, porque lo que define toda estructura de poder es la plata, la moneda de reserva, el dólar y el fusil, y estamos en la OTAN. Por lo tanto, no, la caída de soberanía es total, porque el análisis de soberanía de estas Unidos, yo decido sobre los pan, tiñei, e decido sobre mí que non ocupe defensa non militar. Entón, lle vexo moi difícil o da, da, saída. Moi difícil. E non estou eh, reclamando unha insurración Entón, simplemente cantos estamos aquí. Constatando, non? Constatando. Cantos estamos aquí. en, una, ciudad de 250.000 habitantes. Imaginemos que existe en otra reflexión, en otras cofedes en, Colonia que puede haber 12, tal. No hay capacidad de subversión, de hacer abollar a versión subyacente contra la versión dominante que, ha ido así Entonces, bueno, eh, eh, esto es muy... Es, complicado. es complicado. Es complicado, eh, porque soy bello o sea, porque tengo unas cicatrices también pero eso es muy complicado He muerto más en Galicia. Te a decir por qué. Porque este sano emigraron 6.000 mozos. e a revolta non a vamos a facer vellos de 73 anos. É dicir, porque Cataluña, unha vez Bahía, uh -huh. é capacidade de contestar. Porque ten masa crítica. Masa crítica. É dicir, acumula a población que nace ali e recibe de migración. Uh -huh. Que se reproduce ali. Rufián, se asume catalán, pero si fuéramos racistas, es andaluz. O sea, políticamente catalán. No manejamos, no somos nazis. Entonces, este, y este es el problema, 6.000 mozos Y esa es la función de, los que toman decisiones aquí, en Madrid y en Compostela, porque están para eso. Están para eso. Fallos, Martina. Sí, sí. Una reflexión, Sí, sí, moi ben, moi ben. Estou de acordo. Pero que eu vexo... Explico, o sea... Totalmente. Eh, digo che que volvo ao principio, non? Que marcharan os mozos eh, non é que velo como unha cuestión demográfica eso ten unha responsabilidade política ah, e hai xente que quería hai empresas, hai poderes que, que de alguna maneira ven detrás de, dese de proceso de, de, de, de éxodo juvenil eh, un lucro, unha maneira de lucrarse. Canto menos xente viva en esta zona, pois por exemplo, Ence poderá eh, plantar máis eucaliptos, haberá máis procesos de megaminería, por, haberá poder, po, alguén poderá acumular capital eh, das, das maneiras máis insospeitadas, porque non hai quen defenda este territorio, non hai xente, non hai masa crítica. Esa esa é a clave que, que ti tamén estabas claro, eh, tamén estabas claro, dicindo, non? Eh, eu o verso porque eu creo que que a vez que quedamos ou non quedamos estamos non por geografía do personal peninsular <clears throat> al fin e al cabo, con fotografía. Pero como cultura e política, pois é unha sociedade complexa. E Galicia forma parte. E a sociedade complexa, os procesos de cambio profundo, porque eu que para palavra cambio, de que revolución, teñen que ser civiles. Pero, por, por exemplo, fala... Eh, e, eh, e, eh, e además iso obriga unha cousa a civilizar os exércitos. É hmm. dicir, ningún proceso real de cambio senón, se fai contra as armas. E tens que ter o apoio delas. E eso significa que divides o exército. Porque, salvo en países non compresos, que podes crear un exército de resolución armada. Pero hmm. países compresos non. Es decir, obriga o exército leva a contradición civil dentro dele. <laughs> non sei se me explico sí, sí, que sí. dicir. É dicir, que as de enfoque que e militar de neoliberales. Sí. A contradición civil este no militar Non, non, non sei. Bueno, non sei, eu quixera quero me quedar con a última parte da madeira, outra sabemos como é, por desgracia. bueno, eh, eh, comparto, eh, realmente hay cosas que me preocupan terriblemente. el tema para mí el tema de no, se está eucaliptizando todo, eso es terrible, Bueno, pero creo que también que ahí también en eso mm, independientemente independientemente lo que se pueda hacer me parece muy interesante lo que dices, no O, educar emocionalmente, conseguir lazos, as criaturas, as rapaces, uh eh, -huh. sobre todo os pequenos, eu creo que iso que, que é fundamental. E despois políticamente algo, non? É dicir, este país, si, desde logo, si fai dez anos hubiera un cambio que hubo, creo que hubiera sido outra cousa. Uh -huh. Non sería unha maravilla, pero desde logo non era esta desfeita que hai na eh, Por exemplo, o, o modelo escocés, non? en Escocia produciuse un proceso de, non me gusta nada esta palabra, pero de empoderamento da paisaxe do territorio e conseguiron que moitos mozos e mozas eh, queiran vivir no rural escocés. Eso como se conseguiu? Pois con as dúas cousas que acabas de dicir ti. Por un lado, a escola, cambiaron hai un lustro, hai dous lustros eh, o currículo e deixaron de explicar a xeografía descriptiva do mundo, porque hoxe en día con Google Maps e cos eh, eh documentais de televisión xa aprendemos xeografía tradicional e empezaron a explicar eh, que significa as Highlands, que significa eh, a, a, as súas zonas de tundra, as súas zonas de carbón vegetal, eh, etc. Non? De tal xeito que eso foi un piar. E o outro piar é darlles oportunidades e, e ferramentas de verdade. E iso non son plans rurais de 2 millóns de euros ou de eh, 200 millóns de euros para investir en non se sabe que casas de turismo rural. Non, non, non. Eso é eh, axudar realmente a, a fixar poboación con servizos, con, sobre todo, unha cousa importantísima. O rural e o país non é vivir entre a lama e entre as vacas. Ti pode ser un, unha persoa dedicada ao que che apeteza e non temos que eh, romper con ese estereotipo é o que conseguiron en Escocia con esas políticas e con esas ferramentas non? e hoxendía tiveron o que se chamou o milagre escocés, non? De ocupación do territorio, de vertebración dos seus, dos seus lugares. Aquí non hai ninguna das dúas. Non hai ninguna das dúas. Aquí o que temos é aquelas zonas que, que teñen certa potencialidade forestal pois se siguen mm, reforestando e as outras vanse abandonando e vanse perdendo. Entre outras cousas, porque para un gandeiro, outro día estiven con un, é máis barato importar alimentos para as súas 20-30 vacas de China que, que manter as súas parcelas a pasto é máis barato. Hoxe en día está a cousa, eh, o mercado é tan eh, nocivo, e logo dicimos, non, Galicia calidade, as, a, a, a ternera que comemos, non? Galicia calidade, Galicia calidade eh, alimentada por soya chinesa, eh, e a saber e a saber de onde, non? É dicir, entón claro, se si o, se si o propio gandeiro non coida nin as parcelas que ten ao redor da súa explotación, que é o principal mecanismo de autoxestión do territorio, non? Entón estamos diante de, de, bueno, e o que dure ese gandeiro aí. Xa, pero bueno, a ver, ese é un caso, pero tamén hai outros, eh? O xa, xa. Eu quero poñer sí, sí, sí, positivas, sí. porque se non acabamos de aquí, sí, sí, sí. todo, sí, sí. é moi remediable. Claro. eso é o que me nego a decir, bueno, pois pues, é o que hai. Non, non, por suposto que hai casos, sí, sí, sí. Eh, pero son casos heroicos tamén, eh? eh sí, pero bueno, eh, eh, casos heroicos, bueno, hai Juan tamén coñece, Eh, eh, pero tamén en parte é porque realmente pois, que nos deben de poñer as ferramentas para que se dé ese mirase e ese sí, sí, sí, sí. realmente cultivar os seus eiros porque eh, eh, que eh, realmente non o está facendo porque non o interesa decir, hai os primeiros que non están interesados tal, logo, esa, esa é unha das cousas fundamentales me parece sí, sí, sí. O sea que, e eh, bueno, tamén hai boas explotacións. Eh, sí, sí, sí, no, no. Pero, que se, que se, pero que, a, ao, ao fío do que falaba antes con Juan, fíxate que outro nesa reunión había un gandeiro eh, vasco, non? Guipuzcoano. El, non, el tiña o mesmo número de vacas que o galego, o mesmo número, eh? pero tiña unhas condicións de vida moitísimo mellores. A primeira clave que el non vendía leite el non lle vendía leite ás centrais leiteiras. El vendíalle directamente a 200 familias do ámbito urbano de Guipúzcoa que teñen unha que teñen unha economía circular. Entón que lle vende? Non lle vende o leite porque o leite non ten valor engadido. Vendelle queixo, vendelle manteiga, vendelle yogures, vendelle pan, vendelle ovos, vendelle, claro, e, e, e en eso fala a da corresponsabilidade urbano rural É dicir, eu que vivo en Compostela teño que ser consciente de que si quero un rural activo, eu teño que poñer da miña parte, non? E se quero un territorio e, e si quero un territorio que funcione, e que estea cuidado e, e que o monte estea limpo, tal e cual teño que dar un sustento, unha, teño que colaborar na construción desa emancipación, non? desa soberanía, a soberanía gandeira, non? máis caro, Exacto. comprar pois pues, campo nuestro. Si, si témolo moi claro, pois pues, por exemplo, coas cooperativas de aceite que máis que menos entras en internet a ver, eh, cooperativa de venta de aceite de eh, Jaén e podes te apuntar a un... E, e aquí como facemos? Pois, pois, non, non hai unha, unha lógica aínda establecida estamos no século XXI eh? eu si quero comprar contigo a medias un becerro que mo críen que cando estea para matar que me dean a carne como fago? Con quen, con quen, con quen me poño en contacto? Donde busco? Non? viñeron periódico que iban ter uns... Eh, a, a ver se, verdad? Uns matadoiros móviles. Non sei que hai eso. Nada. Bueno, non sei, pero eu, eu a min o noso precio está un pouco baixo, vexo. Eh? No, é que... É que o que vou decir, non, pero déxame falar a min agora, porque se non se nos vai deixar... Perdón, solo por si... non, No, simplemente... O 2% solo, de, no PIB agricultura e Perdón, dixen eh. ao revés, dixen ao revés, é eh, o 4% no PIB e o 2% no, no, no peso eh. de ocupación. Eu creo que máis tamén. No, no. E, e como sector eh, Sí, sí. No, mar industrial está no sector secundario. Pero, pero, pero de transformación, no, no primario. No, mira, eh, no secundario. Mais, eh, datos. Eu, eso xo eh, se sí. Miramoslo, pero... Algo de estatística e, algo máis. Bueno, miramos, pero sí, seguramente. De, de, de todas formas... Eu, eu quería falar do, do, de canta xente traballa, que creo que o 4% de da ocupación. Moito, sí. o, o nivel, As, ah, sí, sí. bueno, a promoción activa agraria e... Eh, eh, bueno. Sí, pero ainda, ainda eh, somos un país relativamente importante con respecto ao resto de España, o peso agrario e eh, o primario, non? a pesca tamén, que, que, que, que, que por exemplo en Burgos non poden ter pesca, non? Bueno, Borges tampouco, pero bueno, que tamén temos ese territorio que creo que... Sí, tomar, sí, sí, ¿no? que, claro porque se non queremos ir a cara a Madrid podemos ir por barco como íbamos antes a Irlanda eh, sí. e a tomar por saco te que te soberanía eh? para poder ir vou a Irlanda e non Madrid é dicir pero deixame falar a mi por sí, claro que para antes no, eu creo que é unha cousa que mm, eh, que in, incuestionable que o, o que está pasando ca Terra non? na Terra estamos chegando a ese colapso de, de uso mm, de, de alimentos que non son eh, recu, re, o sea, que recursos fósiles que se estamos estánse agotando, sí. Os recursos todo de todo tipo, hai, hai un colapso do capitalismo. capitalismo eh, ou, ou acabamos co planeta, pero non é sostible. Eh? Non é sostible este ritmo de vida que, que estamos levando e aí está moita xente no, no tema medioambiental dicindo algo que evidente, que estamos consumindo por riba de, de, las nosas E todo eso, a, a terra ten un límite, e eso é o que nos vai. Aquí en Galicia, bueno, estos días está pasando en California, o cambio climático, hai uns incendios en Australia que vin que son de, no, de xeración non sei cantos, que son uh -huh. imposibles de parar con ningún sistema de dispositivo eh, como, que, como, como que estamos cada vez gastando máis aquí. Pues estamos indo en contra do, do que é o sentido común, as cidades. Coruña xa non sabe onde botar o lixo. Estamos tendo que nadie quere o lixo, en Sobrado, eh, quitaron de Santiago, en Grixoa, Grixoa... Sí, sí, o xa. Sí, a xente empezou a protestar, non se fai compost, non se recicla a materia orgánica, isto todo podrece e, e hai unha mafia de xente sí. que como, na, como en Nápoles que vive deso. Pero bueno, o, o Vasco, en cambio, sabes tamén o que facía, e me, me parece interesante, que tamén recollía o lixo, eles separaban nos restaurantes o lixo orgánico e o levaba a compostar ao campo. Uh -huh. E ele era o xestor dese residuo o sea, o que pagamos nos no, na basura que despois sí. a tiran por aí a deixan por aí de calcar maneira o era o propio agricultor o okay. que lhe interesaba que estivera separada os plásticos e tal porque o iba a utilizar como input, como eh, abono e como iba a reciclar esa materia orgánica para volver a facer solo, para compostar, etcétera E iso estamos facendo os vascos. E nosotros por que non podemos facer, presi? Non, no, que te vexo un pouco, vai. No, no, no, non é eh, iso, é que... Hai, eh, o que eh, pasa é eh, que aquí hai colaxo territorial, porque os arquitectos que están en este, en este Coruña non teñen ni puta idea de do que está dicindo no, o señor. No, no, no, sí no, non? Non, ti eres arquitecto. Non é o arquitecto. Sé que non é arquitecto. Non sou arquitecto. Ti eres arquitecto. Ti eres arquitecto. Este é un estudio, vale? E como? Pero resulta que sou un vecino capitalista promotor. E eh, me compro medio monte. Uh eh, -huh. E me unto ao alcalde tal. E eh, pasou de rural a urbano. Eu te, eu te digo, mira, que é o que hai para que me sea rentable, estoy inventando, 5.000 viviendas. Depois che deixo a ti co diseño como te da gana, pero ti na túa lógica que sabes o oficio, dices, no, aquí cabe dúas mil, pero non tens que facer cinco mil, porque se non as faz, non comes. E, e ese, e ese promotor que se entera que non quixete facer, non che volve a dar, mm. porque é a lógica do capital, que é a lógica da barbarie. É, decir, dicir, Entonces, nos aquí só podemos... dentro do capitalismo. É, é unha manifestación máis do capitalismo. Nos aquí só podemos derribar a Unión Europea. Non, entonces iso obriga é a outra. Pero bueno, el puxo o caso de, de, de, de Escocia e eh, está na Unión eh, eh, eh Europea. Eh, no, no, no, eh, no, no, no, no, pe, pe, pe, pe Escocia, no, pe Escocia, no, estamos... no, pe Escocia ten unha cousa, eu vou facer, que non mencionou. Ten petróleo, o régimen político, que non é daqui, non é daqui, o de Reino Unido, que ingestiona o petróleo de Escocia, non lo É dicir, Si aquí pensé a petróleo, que iba a gestionar o petróleo en Madrid, no non. La estructura política, e iso é o poder, en Gran Bretaña, o petróleo entonces, e por eso, como hai capital e hubo dinero, poden facer eh, esa reestructuración. É dicir, tamén que ter un sentido político, que te metas pero si se, se, se, será de algunhas será de algunhas grandes corporacións que deixen algo de bueno, de, de impostos en De todos modos, de todos modos eh unha vez escoitei a un xeógrafo brasileiro que daba unha conferencia moi chula sobre as hortas urbanas e dicía que coas hortas urbanas como modelo en, en as grandes cidades eh, brasileiras estábase dando de comer a moita xente, non? As, as hortas urbanas eh, son un eh, mecanismo pois local, eh, en fin. Entón había un bello catedrático que pertencía ao Partido Comunista de había moitos anos, etc. tal cual, que se estaba rindo todo o tempo non da, da conferencia non e entón ao final de todo levantou a man e dixo me parece es todas sortas todas hortas urbanas e tal bueno unha moda máis e tal posmoderna e non sei que porque me pregunto eu como facemos para darlle de comer a 7.000 millóns de persoas con hortas urbanas non evidentemente é imposible pero o xeógrafo brasileiro dixolle a 7.000 non pero as clases máis pobres dos cinturóns metropolitanos de São Paulo vamos ir solucionando non? e xa é, e xa é unha porcentaxe de, deses 7.000 millóns que, que van tendo de comer produtos de proximidade ademais, de horta eh, de proximidade non temos que facelo en Rusia ou en África e cargar e demais non? porque a lógica planetaria é unha lógica que a día de hoxe eh, solo, solo pode o sea, so, eu só lle vexo que podamos facelo eh, saltar polos aires dende abaixo, non? Dende, ah, dende, dende arriba vai a ser máis... Entón haberá que facer máis hortas urbanas, máis soberanías, bueno, máis, máis procesos... Pero esto, esto vou protestar como vello comunista, porque <laughs> tamén eh, sí, pero non. Porque isto te dá... Eh, é como, vamos a ver, se si te pone un exemplo. es como energía doméstica. O si vamos a cualquier vivienda se puede domesticar cualquier tipo de vivienda, encima entregar energía común. Pero el problema es que no tenemos soberanía para eh, hacerlo claro, no, no, Por eso hablamos de soberanía energética Pero eso, ese método de producción de energía no vale para unha cousa, para producción de energía industrial o consumo de energía industrial no vale con las placas solares simplemente. Que ese problema estructural civilizatorio. Es decir, energía vende vence. Y el, problema civilizatorio es este la producción de energía o toda de energía. Como tiene que contestarse en Escocia o teñen taxi, pero bueno, algo se cae, non, verdad? Xa. Pero, pero por exemplo, ah, eh, acaba de ser a, ah, o golpe de Estado en Bolivia. Sí. O golpe de Estado en Bolivia está eh, tremendamente eh, entrelazado coa existencia de, vou dicir, centos, centos de mercantes no Índico, no Pacífico e no Atlántico que están esperando para entrar en Porto, cargados de millo, cargados de cereal, non? Que, só, que non entran en Porto pola especulación. Non? A especulación que é o que alimenta Bolivia, que é o que alimenta Perú, que, que, que é dicir, son no momento en que alza, alcen os, os prezos, as grandes corporacións que son as que teñen ese, eses barcos, digamos, no medio do Pacífico, e tal e cual, en aguas internacionais, e tal e cual, cargados, de repente entran e fan que o mercado quen se beneficia todo eso? Os mesmos que as corporacións petrolíferas escocesas, claro. non? Eh, pero claro. cando xogamos con, e, con comer pe, pe, pero o, o golpe de Bolivia é un componente hidrosecultura repartista. de hecho comprar infraestructura pero en Bolivia está una del planeta de litio Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y está el petróleo, no moito, bueno, pero está nacionalizado. Claro. Y el litio está nacionalizado. Pero esto estaba che dando a razón no sentido en que si a Bolivia non lle deixaron desenvolver a súa soberanía, que nos van a deixar os galegos, non? No, no, no, eh. no, bueno, pero en Bolivia acaba de empezar. E en América Latina os tempos históricos son distintos aquí. Que eh? tempo a... Sí, bueno, eso é o que che dicir. No, se queredes. Se, se, se podes no... pechar a tua claro. charla. Sí, vale, veño, vean, aí. Con, al, con alguna canción... positiva con alguna canción que, bueno, bueno temáticamente pues teña que ver co que estamos falando. Eh, xa que estábamos falando disto, canto vos unha canción, eh? Porque as, a, eu sempre pensei que as a, a nosa loita non ten que ser tamén internacionalista non e, e por iso antiimperialista non? e como estes días está sucedendo o que está sucedendo no en Bolivia en Bolivia pero tamén en Chile e, e, o que, e, e o que pasou en Brasil con Bolsonaro bueno, agora liberaron a Lula e ademais vamos a cantar esta canción que seguro que coñecedes é un poema de Nicolás Guillén ¿Mm? mm que se chama soldadito sí. boliviano eh? que son os que de unha maneira dixeron que Evo Valdés tiña que deixar a súa presidencia non? a ver, que, a ver que tal sae Nada, sí, claro mandamos todas soldadito Bolivia soldadito boliviano armado vas de tu rifle que es un rifle americano de misterioso para matar a tu hermano, para matar. Soldadito boliviano Esta amiguita guitarra entera, soldadito boliviano, de luto pero no llora, aunque lloraré su mano, aunque lloraré su mano, soldadito de Bolivia, aunque lloraré su mano, no llora porque labora, soldadito boliviano de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Ah, bueno, ven, ven. Muchas gracias, José. Alberte. No, no, déjame decir, déjame decir esto. Eh, se están movilizando. Vamos a ver, primero hay que saber que las poblaciones en Bolivia, la dominante es la aymara, y, y la identificación es en tanto que nación originaria o que y como dan los golpes en Santa Cruz, que son los blancos, asimismo ellos españoles. Bien, se están movilizando, saliendo, los cocaleros y los aymaras del altiplano. en el altiplano está viendo, perdón, en el alto, está viendo los enfrentamientos que nos dan Con eles. Que non dan con eles. O sea, non está definido bueno, todo. Me... Eh, Oxalá. E en América Latina os tempos son moi rápidos. Moi rápidos. Moi ben. Ben, pois grazas a todos. Interesante. Eh, interesante conferencia. Eh,